Буває так, що один землю виоре, інший засіє, а третій пожинає врожай. Тако и все. Отец бы всего Владимир землю взора и умягчи, рекше крещением просветив. Все же насея книжными словеси сердца верных людей, а ми пожинаем ученье, приємлюще кніжнає. Продовжувачем справи Володимира вважав Ярослава і митрополит Іларіон. У своєму знаменитому слові про закон і благодать він порівняв його із біблійним царем Соломоном, який завершив справи, розпочаті Давидом иже недокончанная твоя наконча, аки Соломон Давидова. Сказане стосується насамперед справ церковних, утвердження християнства на Русі. За Ярослава, який любив церковні устави священиків і ченців, віра християнська набула особливого поширення. По містах і селах зводилися церкви, засновувалися монастирі, і при всем нача вера християнська плодитися і розширяті, і чернорисці почаша множитися, і монастиреві починаху чинаху биті. Під 1051 роком літопис розповідає про початки головного монастиря Русі Печерського. Засновником його став пресвітер церкви святих апостолів на Берестові Іларіон, близький соратник Ярослава. Він іскопа печерку малу, двусажену, і, приходя з Берестового, отпеваша часи і моляшася Богу в тайні. Після того, як Іларіон став митрополитом, справу його продовжив чернець Антоній, згодом святий Руської православної церкви. Він був родом із невеликого міста Чернігівської землі Любич. Ходив на Афон, де був пострижений під іменем Антонія, а після повернення на Русь прийшов до Києва і поселився в печері Іларіона. и приди на холме, где же Беларион ископал печерку, и возлюби место все, и вселися вне, иначе молитеся Богу со слезами глаголя «Господи». Утверди мя вместе всем, и да будет на месте всем благословение святые горы и моего игумена – і жемя постриг. Тісна печерка Іларіона не вдовольнила Антонія, і він вирішив її розширити. Копая печеру і не до себе упокоя день і ночь, в трудах пребывая. Невдовзі про печерне життя ченця Антонія довідалися люди і почали приходити до нього для благословіння та молитви. Можна гадати, що Антоній перейняв естафету Іларіона ще за життя Ярослава. На користь цього свідчить зауваження літопису, що він прийшов з Афона не по мнозіх днях а також повідомлення про смерть Ярослава, яке розриває оповідь про початок його подвижництва в печері Іларіона. Печерський монастир був не перший заснований за Ярослава Мудрого в Києві. Перед тим з'явилися монастирі святого Георгія і Святої Ірини, про які повість минулих літ згадує під 1037 роком. У літописній статті 1051 року говориться про київські монастирі також у множині. Антоній же придє Києву і мисляше, где би житі і ході по монастирям.